Ay, on the beat. Ocho, ocho. Mais où sont les tonorifiés? Ramzi Hey. <laughs> ah, LOL, smiley, Je J'suis toujours au quad avec mes vrais amis. On programme le brise, donc on économise. Je aller plus vite que votre embouteillage qui va lentement, va sûrement arriver à retard. Donc j'arrive dans ce game comme un motoman, indispensable comme un motoman. C'est me faufile partout, je suis comme un motoman moi je suis dans la ville indispensable comme un motoman. Les oreilles comme tout donc mes frères vont toujours du mon rêve vous fait peur. Je m'installe comme le Junju de Daido, toujours mis devant comme Pikachu. Je veux une Georgette bitch, je veux pas tes rajouts. Vos ragots me font rigoler, je comme Rigo, j'ai pas le temps de picoler. Je pour un amigo pour l'ambo, les gombos, je take tout mon négro, je parle bon, mais j'colle des pétiles quoi, mes Kimbo. Fais pas ta caracha, je pas Kenny West. Même la nature, si mais le soleil brille, mais se comporte comme une bitch, elle dort à l'heure, ce moment-là, après se réveille à l'est Je tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle déteste, je partirai qu'à vénérer seront mes La différence entre c'est que je suis le meilleur temos do correr, cês alerta. J'suis toujours sur le terrain, avant j'observais un sous-marin Mon flow est agressif, un câlin peut te casser les reins, on ne fait pas le malin Ton objectif c'est de m'atteindre, que tes efforts reposent en paix Légaliser les chalets en légalisant la peu car le gay ça rime avec les gays Moi devenir riche, ce que je vise, je ne fais pas de bise Que du showbiz, faut venir on te brise, pour pas de risques Ou les lames que je guise feront ta mise en moi. Moi avant le show je brise de des mauvais esprits je dois me débarrasser Mais le sans suite ta carrière, car à vue de Imola elle ne brille pas assez Te avec ce qui passe dans le temps et Wando, demande aux 13 dans plein. comme ça le feu pas tout ton flow, nous on fait de la peine. Prends trois plans, moi jamais rassasié. Beaucoup ce n'est pas assez. Pique pas mes fans, avoue que des positifs pensés On a vu le futur se tracer. Ah, le péché commence avec une bombe croquée. Demande à Don et Eve ou à iPhone. Sûrement Dieu nous pardonne, vu ce qu'on prend, donne. Vu les mouna qui au condom. Par de ce qu'on prend Des aides, j'en toujours. Mais Dieu, c'est Dieu qui nous traite par amour. Ou même par humour que ça, la réalité, j'ai des combats. Ma vie n'est pas encore rose, donc je ne me trompe pas. Longtemps que j'ai pas vu le ronda, je ne veux pas m'éloigner de lui comme lui et de son mandat. Ramasse ton âge, fous le camp, va compter tes likes, t'habitues de jour, t'as été au bon de tout, je ne veux pas changer de tout, je ne veux que chance de tout, je veux la d'or là, mon hacienda. Oh Au les discords, faux discours, et vos faux scores paraissent longs, mais trop cool, j'fais pas de concours, conquisez la concu, qu'on se concorde, qu'on construise au bon cœur. J'suis à ma place, comme le A au début de l'alphabet, et les autres préparez vos je j'préfère manger qu'à bien cuire le mets, Sol suis toujours au quad avec mes vrais amis, on programme le brise, donc on économise. Je veux aller plus vite que votre embouteillage Qui va lentement va sûrement arriver en retard Donc j'arrive dans ce game comme un motoman Indispensable comme un motoman Je me faufile partout, je comme un motoman Moi là je suis dans la ville indispensable comme un motoman Faudra vous préparer comme ça, je veux bien manger. Autant te rembête comme quand tu lances les dos et que c'est pour le répé. Tu as mon la sauce, je suis le cube magie. Le way c'est la vraie magie. Mon je casse tout, héritier de Pertimi. Pique fort comme une mania fourmi. Donc ta caressé comme quand Paul passe. Mon frère, tout est bloqué, j'ai rien dit. Vous aimez raconter, votre mal va arriver. Moi j'ai la capacité, la rapacité, tout ces moutons que j'arrête de parler de mes suis pas fatigué. Comme avec ta go, t'arrêtes pas d'appeler faut pas en train de l'amasser masser. Pas tout comme les Nangana dans chaque cas, si tu cherches, tu vas me trouver. recaler les Mais on décale la terre on décale tout niqué tout le monde est bami le queue, le queue, le queue Même si c'est un goma, tu vas me rembourser Bourser, bourser, bourser Les clandestins là ne vont plus se cacher, oh Se cacher, oh, se cacher, oh. Marine Le Pen a été macronisée le mais tu tu fais là le déjeuner, tu voulais voir avant de croire donc c'est toi Thomas qui t'a ressuscité, oui c'est ton métier, t'es diplômé, le Congo ça me l'est inné. Je sais comment te taire, tu fais plus de commentaires, je vais rapper jusqu'à ce que la vie monte terre ha <laughs> ah. War my shit.